Música ัดเป็นแล้วอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ง่วงไม่เลือกที่หรอกอย่าไปเอาเออสิ่งเหล่านั้นมาประเมินหัดไปก่อน อยู่ที่บ้านไม่ง่วงอยู่ที่อาจจะง่วงไม่เป็นไรก็ต่อไปก็จะไม่ง่วงเหมือนกัน在家里不会昏沉，越做越有精神。来到这儿呢，跟大家一起，很容易昏。 这是决性的事情，你得是那个事情，而不不是，哎，换一个地方也会成，是这样的啊。看好自己不会过沉。还有现在，呃，这是第二天，第二天你会过沉，啊，可能过一两天你就不昏沉了，你又习惯这个被支持了。 ใช้หมืองไทยแบบหนึ่งเหมือนกินแบบหนึ่ง เรามาอยู่ที่นี่ก็คือมีสติเหมือนกัน เราไม่ได้หมายความว่า เราอยู่ที่นี่ไม่เหมือนบ้านเรา ไม่เหมือนบ้านเรา ไม่ใช่นีสติเหมือนกัน อยู่ที่ไหนก็อยู่กับความรู้สึกตัวเลย เราก็ทำเหมือนกัน อยู่ที่ว่าก็ทำ อยู่ที่ก็ทำลูกอันลูกอันโยกันเนี่ยมันไม่แปลกอะไรอยู่ที่ไหนไม่แปลกเลย那么，我们 坐飞机是多少公里呢？嗯，从泰国来到中国。啊，在泰国的时候，时时刻刻保持决心。啊，那么来到了中国，不管是去浙江、上海、湖北，还是来到广东，啊，就没有决心吗？ เวลาเดินจงกรมครับ เราจะกำจัดความคิดอย่างไรครับกำจัดแล้วก็เดินจงกรมก็มีความรู้สึกตัว ก็มีความรู้สึกตัว เวลามันคิดขึ้นมา ก็รู้สึกตัว ไม่ใช่ไปควบคุมให้มันคิด แต่ถ้ามันไม่คิดก็รู้สึกตัว เวลามันคิดก็รู้สึกตัวหัดให้่งนี้ เอาไปเอามาความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจมันจะไม่มีดอก มีแต่ความรู้สึกตัว现 所以很难啊，把这个小老鼠搞定。啊，刚才这个不是控制，也不是对峙。当你不断的培养你的觉知，你的觉知力强了以后，你的觉性自动的能够看到你的念头，觉性。 妄念烦恼是不能共同同一时间存在。当一念觉性提起，它自动妄念和烦恼都消失。但是自动现在还没自动，现在是手太大，不是自动的。嗯。เราไม่ได้สนใจนะเวลาเราเจริญสติไม่ได้สนใจเรื่องใด มีเหมือนกัน มันจะยาก มันจะง่ายไม่สนใจมันจะผิดจะถูกไม่สนใจมันจะสุขจะทุกข์ไม่สนใจ แม้มันจะโกรธจะหลงก็ไม่สนใจเราสนใจเรื่องที่เราทำยังไงอะไรก็ตามเราจะต้องรู้เรื่องที่เราทำยังไง控制念头，想对治念头。 不要跳到念头里面跟着他跑，这才是重点啊！看见他不承认他，只觉知，只觉知啊，只知道，只知道，其他都不用管他。那么，当你的觉知力，当你的觉性，强大的一定程度，把它讲了，觉性是自动、自动开来的。每一个人，我们别光图。 ความยากความง่ายยอมบวชความเมื่อยมีเหมือนกันแต่เราไม่สนใจนะเราจะมีสติอย่างเดียวแต่เนี่ยแบกเข้าไปเลย念头来了，烦恼来了，看到一些东西呀、啊，都不要理它。那么我们现在要做的就是好好的觉知、觉知、觉知。 好下一个问题，请问尊者，练习手部动作时，眼睛应是应该凝视前方的某一个点，还是像平时在日常生活中一样，自然地观看眼前的事物，并同时保持对手部动作的认知？ 这个问题问起来，给老师看。这亮问题的。 ลานั่งครับนั่งตานี่จะมองจุดใดจุดหนึ่ง หรือว่ามองธรรมดา แล้วก็เรารู้สึกอยู่ที่มืออะไรแบบนี้ครับ เรานั่งสายตาก็สายตา ไม่ต้องเพ่งนะให้ได้ฉากความสูงของเราก็สายตาพอพอประมาณ ถ้าเงยเกินไปก็พุ่งซ่านถ้าก้มเกินไปก็หลับ ให้พอดีพอดีไม่จะมีที่จุดหมายปลายทาง อย่าไปเพ่งจุดใดจุดหนึ่งมองไปธรรมดาธรรมดามันจะดูที่ความรู้สึกตัวเนี่ยไม่ใช่ไปโอตาเป็นเจนเนี่ยตามันเห็นก็ไม่สนใจไม่สนใจเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ย关键不是眼睛在看什么东西啊，那么眼睛呢要处于一个自然的状态啊。我们从第一天就开始讲。 眼睛自然看，耳朵自然听，啊，关键是你哪儿动，你就是哪儿；哪儿动，你就是哪儿。你要知道你身体的哪个动、停，这个是关键。ก็อย่าไปหลับดึงมันอยู่นี่แหละถ้างูเลื่อยมาก็เห็นงูเห็นงูนีก็ดีแล้ว เห็นงูแล้วก็มันจะมาทางเราเลือปล่าก็สร้างสติได้ดูมันอย่างสนุกสนานเอามาเลื่อยมา นางเรานั่ง วิธีใดก็เอาผ้าคุมหัวมันก็ได้ถ้าเราเลือนตา ถ้าเราไม่เลือนตามันก็หลับมันก็ไม่เห็นงูหรอกเลือนเอาไว้ตา不能闭着眼睛。 比如说，前面来了一条蛇，一条蛇爬过来。嗯，如果我们在睁开眼睛觉知的时候，我们就知道蛇来了，蛇来了不是马上站起来跑啊。蛇来了，其实大玩家是在讲他的一个经历啊。蛇来了，蛇来了就还不断的做动作在觉知。那么蛇跑到更前了啊，就可以啊拿这个盖子布。 那么，嗯，如果你是在闭着眼睛休息的话，这条蛇一定把你给咬。เคยเจอแล้วเคยเจองูนะอยู่ที่วัดไม่ใช่นั่งแบบนี้นะ นั่งในป่าเอาเตียงไปวางในป่า นั่งสร้างจังหวะอยู่งูก็เลื่อยมาเลื่อยมา แล้วก็ดูมันดูมันสนุกขนาดมันเลื่อยเข้ามามันจะเข้ามา ติดกระเตียงเรา แล้วก็กองไว้ขีดโยนใส่หัวมันมันก็ชูคอขึ้นชูคอขึ้นก็ผ้าวางไว้ กลัวมันจะพ่นน้ำลายใส่งูเห่าแล้วก็ ดูมันอย่างสนุกไม่ได้กลัวเลยนะ ถ้ามันจะกระโดดได้เห็นเราก็เอาผ้าจีวนคลุมหัวมันนี่คือตา อยากไปนั่งหลับตาเ่ยั้างูเรื่อยมามาเห็นงูแต่มือบัดหนึ่งก

จสามารถที่จะตอบได้ ถ้าตอบได้ ถ้าเรื่องกับการปฏิบัติ ครับเขาทานยาจีนครับ เขาต้มยาจีนอยู่บ้านก็ก็กทานครับยูนี่ก็ทานตัวเดียวกันนะครับ แต่เขารู้สึกว่ามาทานยูนี่มันขมกว่อยู่บ้านครับว่ารู้ว่ามันผิดปกติอย่างบ่ครับ ไม่ผิดปกติหรอกยาบางขนาดต้นเดียวกัน แต่การเก็บยาอยู่ในสถานที่อาจจะไม่ ไม่ใช่ เป็นรสชาติเดียวกันต้นไม้บางประเภทที่อยู่ในป่าดงชุดดงชื้นเนี่ย มันจะมีฤทธิ์มาก ถ้าเจ็บอยู่ในโคกในไม่ ใช่ดงมันจะไม่ค่อยมีฤทธิ์ไม่ขม ถ้าเป็นยายาห่อครับยาห่อคือกันนะครับนั่นแหละ ยาห่อคือกันยาห่อคือกันแต่ว่ามันเจ็บมาคนละที่ อาจจะเป็นเหมือนกับเหตุบ้านเรา อันนี้อันนี้เอาเอาที่เดียวกันนะครับออันนี้ไอยาคือกันนะครับเปี้ยเลยครับที่เขาเจ็บมา ใครเจ็บมา เขาเป็นคนเจ็บมาไหมอันห่อเดียวกันแต่ว่า ครับ ห่อกันเดียวกันครับนั่นแหละ แต่มันเจ็บมาคนละที่มาห่ออันเดียวกัน คนเจ็บมาห่อไม่ใช่ห่ออันเดียวกันทุกอย่างเสมอไปนั่นไม่เป็นไร ไม่เป็นไร นี่ก็หมอยานะ นี่ก็หมอยาสมุนไพรเหมือนกันนะ เรารู้ทันใจเรานะที่มันดยาหอมเราชอบ ยาขมเราไม่ชอบเนี่ย เราดูตรงนั้นเลย ดูตรงนั้นแล้วก็กลับมารู้สึกตัว อย่าไปเอาอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบรสชาติเป็นแบบไหนก็ก็รู้แบบที่มันเป็นนั่นแหละไม่เอาผิดเอาถูกกับมัน如果是还是原来那一刻要的话，如果是还 就好好的看一下我们的心，啊，我们的心在来之前是那样的，在来之后是这样的。如果是同一副药的话，味道应该是一样的。那为什么来到这里的味道变了？啊，那么之前的可能是比较香，比较啊好吃，那就喜欢；现在好像不好吃了，一定就觉得奇怪，觉得不喜欢，那我们就看。 自己的这些心念就对了，应该不应该去，不要去研究说啊，对于是不是自己有问题。刚才呃，这呃，大导也说没问题，没问题บางทีเหตุปัจจัยอาจจะเป็นเหตุปัจจัยที่ตัวยาหรือเป็นเหตุปัจจัยที่ตัวเราทำให้มันรสชาติมัน เปลี่ยนไป แต่นั่นคือเหตุปัจจัยภายนอกนะ แต่เหตุปัจจัยภายในคือเราทานไปแล้วนะ เรารู้ทันเรารู้สึกตัวหรือเปล่าทานไปแล้วมีความชอบความไม่ชอบเกิดขึ้น เราหลงไปกับมันหรือเปล่าเนี่ยเหตุปัจจัยภายในที่เราสามารถสร้างได้จากการทานยาดิ้นเราหรือร่างกายเรามันผิดปกติแบบนี้ก็ได้ทำให้รสชาติมันเปลี่ยนไป一二呢就是啊我们的 บางทีร่างกายเราจะเปลี่ยนไปผิดปกติไปแต่เหตุปัจจัยภายในก็คือว่าเราพยายามรู้สึกตัวในขณะที่ลิ้นกระทบรสใจเรารู้สึกอย่างไรกับรสชาติตรงนั้นอันนั้นเราสามารถรู้สึกตัวได้ 一颗糖的嘴，我们来意识到三宝เหมือนไม่เหมือนธรรมะครับต่อไปแบบไหนก็ได้แต่ธรรมะอันเดียวเป๊ะเป๊ะเป๊ะเนี่ย咱们准备说它吃进来了，应该马上看到，不管是香还是苦，你吃进来该马上看到自己的心念。啊，你喜欢苦吗？ 这个是问题所在，因为不喜欢苦的，所以苦的来อยากให้ถามเรื่องอยากให้ถามเรื่องการปฏิบัติ ปฏิบัติมาสองวันมันเกิดอะไรขึ้นมีอะไร มันเป็นยังไงประสบการณ์กับตัวเองเกิดขึ้น เรื่องเงินเรื่องเงินเองพวกเราอาจจะไม่รู้แต่เรื่องการปฏิบัติเนี่ย ธิบายความรู้สึกตัวได้มากกว่านี้ร่อครับ อธิบายคำว่ารู้สึกตัว หรือว่า การสร้างความรู้สึกตัว ครับเพื่อนยังไม่เข้าใจเป็นไงครับอยากให้ท่านอธิบาย เพิ่มขึ้นครับความรู้สึกตัว ไม่ต้องมีคำถาม ให้สัมผัสตัวเอง ระหว่างความรู้สึกตัว กับเวลาใดที่มันไม่ใช่ความรู้ตัวมันจะต่างกันเยลาะไรมันเช่นมันหลงก็มีความรู้ตัวขณะที่มันหลง ไม่มีใครเปลี่ยนความหลงหรอกจะต้องเข้าข้างความรู้สึกตัวเสมอไปอย่างนี้เป็นคำตอบของผู้ที่ปฏิบัตินั่นเองแต่มันทุกข์มีความรู้สึกตัว ไม่มีใครแปลความทุกข ความรู้สึกตัวถูกต้องที่สุดดังวนี้แล้วก็ตอบเองเห็นเองอย่างนี้ผู้ปฏิบัติย่อมเห็นเองอย่ายนั้ั 如果想真知道什么是觉知，啊，是觉醒的话，一定要要勤奋啊，刻苦用功的练习。 这些东西。 พ่อครับเมื่อวานนี่เขาเบิ้งวิธีดีของอาจารย์กำพลนะครับ แล้วในไหนก็ว่า อาจารย์สามารถลาออกจากความทุกข์ความพิการได้ภายในหนึ่งเดือนแบบนะครับ ต้องทำวิธีใดคอยออกจากความทุกข์ความพิการได้ครับอย่างผลว่ายังไงเขาทำอย่างแบบไหน ถ้าเราสังเกตดูเวลาเขาออกจากทุกข์เนี่ย เขาทำยังไง จนพิการเราก็ไม่ใช่เป็นคนพิการ เห็นมันเห็นเห็นเขาก็พูดว่าเห็นนะเห็นความพิการไม่ได้อยู่กับความพิการร่างกายพิการพูดอะไรเออทำไม่ได้ แต่จิตใจมันไม่เป็นคนพิการ มันเป็นคนละอันกันเราพูดแบบนั้นนะแล้วเราก็บอกว่าเป็นทุกข์ หรือเห็นทุกเป็นผู้หลงหรือเห็นมันหลงอย่างเนี้ย เราว่าไม่เป็นกับอะไร มันจะมี แต่เราไม่เป็นกับมัน เนี่ยอาจารย์พลเขาเป็นคนพิการตอบถูกไหมใช่ไหมเขาก็เห็นนั่นเขาไม่ได้อยู่กับคนพิการแล้วเพราะว่าอย่างนี้ก็อาการของเขาเป็นนั่นแต่จิตใจแจ่มใส ร่างกายที่การแต่จิตใจมันแจ่มใสขึ้นมาได้ 表面上看，整个人身材是很可怜的样子，但是他的心是明亮的，啊，是没有苦的。ยี่สิบหกปียี่สิบหกปีกำพลนอนอยู่กับที่ยี่สิบหกปี ไปไหนไม่ได้ ดูที่ใครจะเป็นทุกข์ขนาดนั้นไม่มีหรอกในโลกเนี่ย แต่ทำไมเขาจึงออกจากทุกข์ได้ มันเปลี่ยนยังไง มันเปลี่ยนไปยังไง มันเปลี่ยนไปยังไง มันเปลี่ยนที่ตรงนี้ให้เราเราก็บอกว่า เห็นนะอย่าเป็นนะ เพียงแต่เราพูดอย่างนี้เขาไปทำของเขาเห็นมัน อย่าเป็นไปกับมันแล้วก็ทำจุดสติไปจนท่านเห็นสอนกันทางจดหมาย ไม่ได้เห็นหน้ากันเลย เขียวเขียนจดหมาย เราก็ตอบแค่นี้เอง อย่างที่เราถามเนี่ยคำถามเกิดขึ้นมาเราก็ตอบไป นี่มันต่อด่าต่อด่ากันเนี่ย ควรจะถามอย่าปิดบังกำพังไว้ มีอะไรก็ถาม张老师，就只能躺着。 ธศาสนาเนี่ยไม่ใช่แก้ปัญหาชดหน้าหรอก มันเป็นปัญหาที่มัน มัน มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีทุกคนเช่นความแก่ความเจ็บความตายก็จะไล่กว่าการพิการของแก่นกระพล ถึงเขามันเจ็บเราทำไมเจ็บเป็นทุกข์หรือว่าเจ็บยังไง ตายเป็นไงนี่แน่นอนที่สุด พุทธศาสนาเพื่อที่จะเฉลยเรื่องนี้เหนือการเกิดเจ็บเจ็บตายโน่นไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องออดับทุกข์ได้ไหมอะไรทำนองนี้อะไรก็ตามที่ว่าทุกข์มันต้อง เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ได้จริง ๆจึงเรียกว่าพุทธศาสนา佛教呢，佛法呢， 是只对学佛的人有用，啊，也不是只对健全的人有用，佛法是对全世界的人，每一个人，啊，有生有心的人都有用，啊，如果你会运用它，那么你就没有苦，因为不管是哪一国、哪个国家的人，哪个宗教的人，啊，都没老赖，该，我南无阿是不？ 美国遭受共产，老外也有苦啊，啊，老外来学习共产也能离苦，所以大家不要问说啊，这样能离苦，那样能离苦，啊，只要你是一个人，你就该有决心。如果你没有决心，你就处处于一种迷失的状态，那么如果你的决心非常强。 一点，它是动能的一些，啊，哎，用我得用。 学习，回家马上就能用上，非常好。 จำเป็นต้องนั่งยกมือ เราก็นั่งยกมือ มีความง่วงเกิดขึ้น เราก็เห็นความง่วงเกิดขึ้น แม้เห็นมันมันอาจจะยังไม่หายไปอาจจะง่วงอีกนะก็เห็นมันบ่อยๆเห็นมันบ่อยๆนะอย่าไปกังวลมันนะมันจะง่วงก็ช่างมัน แต่เราจะรู้สึกตัวของเราไป或者是站起来呀，啊，或者是 站起来，坐五分钟，再坐下坐五分钟，再站起来再坐下都可以。可以试一试，还不可以吗？还会问什么？那么大家想遵守承说不然就出去外面洗个脸，洗去洗个脸啊！外面看一看，一分钟，来一分钟再回来。那你刚才讲的对，一定要啊战胜自己一次。一般。 ็นทางผ่านทุกคนก็ต้องผ่านเส้นตรงนี้เหมือนกันนะ เราจะไม่หนีมันนะ เราไม่ไม่หนีไม่แพ้มัน เราจะผ่านมันไป ทุกคนต้องเจอทางนี้เหมือนกัน ความง่วง ความฟุ้ง ความคิดสารพัดต้องเจอแน่นอน แต่เราจะเจอแล้วก็ผ่านมันไปเจอแบบรู้สึกตัวผ่านมันไป过程呢，是每一位啊学修行的人都要啊过的。